chapter 10. Aner de tis ein in Caesarea onomati Cornelius hecaton tarces ex peres tes calumines italices. Eusebes cae phobumenos ton theon sun panti to oiko autu poionte elee mosunas polas to lao cae de omenos tu theu diapantos. Aden in Horamate phaneros Jose Horan in Athen tes hemeras Angelon tu Theu esel fonta pros auton kai eponta auto Cornelia hade Athenissas auto kai emphobos genomenos epen ti estin curie epen de auto hai pros eukai su kai hai elie mosunai su, ane besan eis mene mosunon enopion tu theu. Kai nun pimpson eis iopein, andras kai meta pimpsai simona ton epicaluminon petron, hutos xenidzetai para tini simoni bersei, ho estin oikia para thalassan hoste apelthen ha angelos ha lalon to cornelio phonesas duo ton oiketon autou kai stratioten usebe ton pros carturunton autou kai exe gesamenos autois hapanta apestelen autous es ten yopain te de epaurion hadoi porunton ekenon, kai te pole engizonton, anebe petros epita doma pros juxastai, peri horan hectein. Egeneta de pros penos, kai ethelen giusastai, para skuadzonton de ekenon, epepesen ep auton extasis, kai theorei ton uranon anaiogmenon kai katabainon ep auton skuos te hos othonin megalain tesarsin arkais de demenon kai kathiemenon epi tes geis. En ho hup erken panta ta tetrapoda tes geis kai ta theria kai ta herpeta kai ta petena tu uranu kai geneto phone pros auton anastas petre thuson kai phage hode petros epen medemos kurie hote ude pate fagon pan koinon e akatharton kai phone palen ek duteru pros auton ha hotheos e katharisen su me koinu tuta de egeneta epi tris kai palin anelefthe to skuas eis ton uranon. Hos de en he auto die pore ha petros te an ee to horama ha eden, kai edu hoi andres hoi apestalmenoi apo tu corneliu, diuro tesantes ten oikian simonos epistesan epiton pulona kai phonesantes epun thanonta e simon ha epikalumenos petros en thade xenidzetai tu de petru dien thu mu menu peri tu horamatos epen auto ta pneuma idu andres zetusen se ala anastas bethi kai poriu sun altois, meden dia crinomenos dioti ego apestalca autus. Catabas de Petros pros tus andras, epen idu ego emi hon ze tete, tis he aetia de hein pareste. Hoide epon Cornelios hecaton aner dicaios cae fabumenos ton theon, martur rumenos te hupo holu tu ethnus ton judaion e crematisthe hupo angelu hagiu meta pempsastai se eston ton oikon autou kai akousai remata parasu. eis kalasamenos un autous ex te de epaurion ho petros ex elthin sun autois cae ton adelphon ton apo iopes sun eilthon auto. Cae te epaurion es eilthon es ten caesarean, hode Cornelios ein pros dacun autus, sug calisamenos tus sug genes autu, cae tus anag caius filus. Hos de egenita tu es ton petron, sun antesas auto ha Cornelius peson epitus podos pros e cunesen. Hade Petros auton egeren legon anastethe caigo autos anthropos emi. Cae sun omilon auto es elthen cae hyriske sun eleluthotas polus. Efe te pros autus – humes epistasthe hos athemeton estin andri judaeo, kolastai he pros ala phulo kai emoi hotheos edexen medena koinon e akatharton legein anthropon dia kai anantiretos elthon meta punthanamai un tini logo mete pimpsaste me. Kai ha Cornelios efe apo tetartes hemeras mecri tautes tes horas e main nestuon kai ten enaten horan pros eucomenos into oiko mu kai idu aner este enopion mu en esthete lampra, cae fesen Cornelia es ecuste su he prosiuce, cae hae elee mosunae su em nesthesan enopion tu theu. Pempson un es iopen, cae metacalesae Simona, hos epicaletae Petros, hutos xenizetae, en oikia simonos burseos para thalassan, hos para genomenos la lese soi. Ex autes un e pros se, su te calos e poiesas para genomenos nun un pantes hemes enopion tu theu paresmen acusae panta ta prostetagmena soi, Hupa tu theu anoixas de petros Tostoma, epen ep aletheas lambanamai, hote uk esten pros o polyptes hotheos al impanti ethne ho fabumenos auton kai urgazomenos dikaiosunein dektos auto esten ton logon hon apestelen tois huiois Israel euangelid zomenos erenein dia Jesu Christu hutos estin panton curios. Humes oidete ta genomenon rema, kath holes tes judaias, arxamenon apo tes galilaias, meta ta baptisma, ha eke ruxen Ioannes, Jesun ton apo Nazaret hos ekrisen auton ho theos pneumati hagio kai dunome hos dielthen uergeton kai iomenos pantas tus kata dunas duomenus hupa tu diabolu hoti hotheos ein met autu kai hemes esmen marturis panton hon epoiesen ente te cora ton judaion kai in jerusalem hon kai anelon cremasantes epixulu tuton hotheos egeren te trite hemra kai edoken auton emphane genestai u pante to lao ala martusen tois pro cecero ton nemenois hupa tu theu he min hoi tinis sune phagomen kai sune piomen auto meta ta anastenai auton ek necron. Kai parengelen he min ke ruxai to lao kai dia maruturastai hoti autos estin ha horis menos hupa tu theu crites zonton kai necron tu to pantes hoi prophetai marturusen, aphesin hamartion labain dia tu anomatos autu panta ton pistuanta es auton ete laluntos tu petru ta remata tauta epepesin ta pneuma ta hagion epi pantas tus aquantas ton logon, cae existesan hoi ec peritomes pistoi hasoi sunelthon to petro, hati cae epi ta efne he dorea tu hagiu pneumatos ec cecutai. Ecuon gar auton lalunton glossais cae megalunanton ton theon, tote apecrethei ho petros mete to hudor colusai dunatai tis tu mei baptistenai tutus hoitinis to pneuma to hagion elabon kathos kai hemes prosetaxin te autus baptistenai in to anomati tu curiu tote erotesan auton epimenai hemeras tinnus